Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Veselat, veselat, Rasulullah Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, emma bad. Nastavljamo iz umdat lahkama, komentar hadisa. Došli smo do poglavlja Babu l-Qira'eti fi salah. Poglavlje o Qira'etu, o učenju u namazu. Odnosno, ovdje je riječ o riječ o učenju Fatihe i ostalih sura, koliko se i kako se uči. I sve što je vezano za učenje, što je došlo u hadisima, mutefeku na <clears throat> pa prvi hadis, Rabija Tis'un, 94. hadis po redu, An Obadete ibn Samit, radi Allahu anhu. Ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, qal, la salate li men lem jaqra' bi fatihat il kitab. Ne namaza onome ko ne prouči fatihu kitaba. Znači fatihu Kur'ana. <clears throat> Znači to je tek sad izam u tefeku na lihi. Naravno sad ovdje možemo pričati čitav ders o tome o obitnosti Fatihe, vrijednosti Fatihe, na čemu je zasnovana i zbog čega se uči i šta sadrži u sebi i tako dalje, onda razilaženje oko toga da li je Bismila prvi ajet Fatihe ili nije i tome slično. A sedam ajeta mora biti. E, uglavnom, znači ovaj hadis nam govori o tome, o meseli, o meseli da li je namaz valjan ili nije valjan ako se ne prouči ili e, ako se ne prouči Fatiha u namazu. Uh, imamo rivajet kod Ebu e, kod Ibn Huzeime u njegovom uh, sahihu la tujziu salat salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. La tujziu, znači nije nije prihvatljiv, nije ispravan namaz onome ko ne prouči Fatihu, umal Koran, to je Fatiha. Ode Buhuriri radi lahan. Da je ovaj hadis vjerodostojan, da je vjerodostojan, bio bi jak dokaz onima džumhuru koji kažu da, da namaz nije valjan bez Fatihe. Uglavnom, znači ovaj hadis govori o poznatoj meseli, a to je da li je uh, uslov valjanosti namaza, da li je ruk namaza fatiha ili nije, učenje fatihe. Pa je poznato uh, stav Hanefija, Hanefijski mezeb je na stavu, da, da je propisano uči fatihu, da je vađiv je proučit, ali da, ali da ona nije rukn valjanosti namaza. Odnosno, kod Hanefija je dovoljno da se prouči bilo šta iz Kur'ana propisano kod Hanefija da se uči Fatiha, vađibe da se uči, s tim da oni pravi iz, e, razliku između vađiba i farza, a farz je na stepenu rukna. Ali nije rukn valjanosti. Znači, kod njih je isprava namaz ako osoba ne prouči Fatihu, neko prouči nešto drugo iz Korana. Jedan duži ajit ili tri kraća. Svon razilaži unutar mezeba. Znači, to je stav Hanefija. Drugi stav učenjaka, a to je džumhur učenjaka ostala tri mezeba, da onaj koji je u mogućnosti u stanju da prouči fatihu, tako i kod Hanefija. Ovdje govorimo kod Hanefija, onaj koji zna prouči fatihu i koji je naučio fatihu, a ne prouči je namjerno u namazu, namaz mu je ispravan, valjan. Samo što je propustio ono što je vađiv da se prouči. <clears throat> A kod, eh, kod ostala tri mezeba, znači onaj koji, je, koji zna fatihu, i namjerno je ne prouči, a onda imamo razliženje kod nenamjernog iz džehla iz ostavljanja. Znači, kod, kod tri mezeba, kod tri mezeba je uh, učenje fatihe u namazu rukn valjanosti namaza. Ne znam da li smo do sada imali prikladu, smo govorili ovoj meseli ovdje unutar komentara. Je li nam prošla mesela? Ova ili nije? da sad ne ulazimo ovaj, u detalje tu, znači, ovaj, sa čime dokazuju, jesmo, do sad smo imali to, jesmo, jesmo, kada je bilo Mata Jesermin u Koranu, onaj, u Musiju Sala, hadis, od, hadis Musiju Sala, spominjali smo o tome dokaze, znači, ovaj hadis, jedan od argumenta, na čemu je džumhur učenjaka, na čemu se tri mezeba. Vraća se na to, znači, na razumijevanje i onog hadisa Musiju Sala, gdje nije spominjata Fatiha, nego Mata, Fakru Mata Jesermin u Koranu akramate se na Kur'an. Znači, uči ono što ti je olakšano Kur'an. Znači, nije spomenuta Fatiha, osim u rivajetu u kojim ima slabosti. Tako da Nefije s time dokazuje sa hadisom Musisala, a Džumhur dokazuje sa ovim hadisom. Uh, u svakom slučaju, znači, govorili smo o razilažnog učenjaka po tom pitanju. <clears throat> i, raz, uh, i e, razumijevanje ovdje po pitanju ovog hadisa, znači imamo i problem razumijevanja ovog početka la salate, nema namaza. Da li se misli nema namaza, nema valjanog namaza ili se, ili, ili se misli nema, kako kaže Hanefije, nema potpunog namaza. Znači imaš namaz, ali nije potpun. Dobro, o tome smo govorili i dokazima njihovim da ne ponavljamo se. Iz ovog proizilazi druga sljedeća mesela, a to je da su složni učenjaci oko toga da je vađib naravno kod ovih skupine koji smatraju da je, da, da, ovaj, da, da, je, da je rukn, da je fatiha rukn mimo Hanefija. A, a, složni su ovaj, mada i Hanefije imaju svoj stav unutar ovog, složni su da je imamu i ono koji klanja ponosa sam za sebe, da je vađib da uči fatihu. Znači, ko je imam, predvodi ljude namazu, svijedno u dnevnim ili noćnim namazima i ko klanja sam za sebe, da je važiv da uči fatiha. A onda se razišli oko učenja muktedi, me, mumu, koji klanja za imama. Da li je njemu važiv da uči? Pa su onda to, znači, eh, imamo ti, velike tri neka stava eh, učenjaka. Znači, spomenuti ovdje kako je spomenuo šejih Abdelabesam, a onda će spomenuti ono što je poznato iz fiskih knjiga. Abdelabesam kaže ovdje, znači, prvi stav učenjaka je a, to da na čemu su Hanefije i Hanabile, da a, Muktedi koji klanja za imamom, da on nije dužan da uči Fatihu. Znači, su i Hanabile. Svejedno, bilo u dnevnim noći namazima. To je jedan stav unutar hanbelijskog mezeba. Ima veliko razredaženje unutar hanbelijskog mezeba koji, šta je stav mezeba. Da li je ovo ili onaj drugi što ću spomenuti. Uglavnom, jedan od stavova mezeba hanbelijskog uh, i hanefija je znači da, da muktedija koji klanja za imamom svejedno noćnim ili dnevnim namazima ne treba da uči fatihu. Drugi stav su šafije, suprotno njima, a to je da je vađiv učiti i, i na noćnim, znači vađiv učiti, naravno, sve složno se kod toga da uči imam da uči, da, da uči osoba koja klanja podna osoba, muferit. Ali govorimo ovdje za muktediju. Po šafijama muktediji, znači vađiv, odnosno rukn valjanost namaza, da prouči fatihu za imamom, pa makar imam učio i naglasi u sebi svejedno. <clears throat> A on, to je drugi stav učenjaka, znači. Treći stav učenjaka, ono o čemu su malikije, i šehe u samim temi pripisuje džumhur učenjaka, džumhur selefa. Na čemu su uh, malikije, i to je drugi stav untar hambelijskog mezeba, i šehe u samim temi ga izabrao i uh, žestoko ga podržao, a to je da je vađib učiti fatihu na dnevnim namazima, kada imam uči u sebi, a na noćnim namazima ili u namazima gdje imam uči na glas, spada obaveza učenje Fatihe. Tada nije vađb. Samo se različno kod toga da li je mustehab ili mekru ili haram uči za imamu. Da kradeš od imamu. Imam uči sebe, ti uči sebe. <clears throat> To je ovako kako je to podijelio ovdje uh, eh, eh, Šeha Abdullah Besam. Eh, on, a ono poznato kako, kako mnogi drugi učenjaci ovaj, govori o ovoj meseli, a to je što spominje Šeha Abdullah Besam u svojim fetvama a to je da po pitanju ovog muktedija, učenje fatihe muktedi za imamom, e, kaže Ibn Temije ima dva e, oprična stava kontradiktorne na drugom, a to su ona jedan na čemu su Hanefije i Urivajetu Hanabile, da, je, da muktedija ne treba nikako da uči fatihu za imamom, odnosno ništa da uči za imamom. Suprotno njima su šafije koji kažu da, da muktedija mora učiti i kad imam uči na glas. Muktedija mora proći Fatihu. Vađi Boruk. A onda kaže Betemija i drugi učenjaci, to, to je opće poznato, a džumhur učenjaka, većina selefa na tome, onaj tre, srednji stav. Na, na, na namazima gdje imam ne uči na glas, da, da je u tom slučaju vađib da uči, uh, vađib je muktedij e, koji klanja za imamu da uči Fatihu, a gdje ne uči na glas. A gdje uči imam na glas, da ne treba da uči. Zrazi se kod toga šta znači ne treba, znači da mu je haram ili mekruh ili mu je, uh, ili mu je ovaj bolje da ne uči. Znači to su ti stavoj uopće poznati kod učenjaka. E sad sa strane argumenta, ovaj, sa strane argumenta, znači jedni drugi treći imaju svoje argumente oni koji dokazuju da ne treba učiti za imamom Hanefije i Hanabile, ono ne treba nikako učiti, on to dokazuju sa hadisom poznat. Men salla halfe imamin fa qira'atu li imami qira'atu lahu. Ko klanja za imamom, učenje imama je njegovo učenje. Qira'at imama je njegovo qira'at. Ovaj hadis u svim rivajatima koji došao je slab. Iako, je, iako se po njemu radi. Še je slavni taj ga diži na stepen prihvatljivog hadisa i opće prihvaćenog i prenesenog nekoliko ashaba od ashaba prenosi vredostan predaj, ali, ali je slab u, u, kao riječ poslanika sallallahu sallam. Također dokazuju sa kuranskim ajetom vojda kuri al kuran festemi u lehu ansitu. Kada se uči kuran, slušajte ga i šutite. I mu fesiri i učenjaci da je ajet se prvenstveno odnosi za klanjanje u namazu za imamom. Kada slušaš imama, učenje Kur'ana, festemija sluša i šuti. A onda imamo kod muslima hadis u kojem je došlo uh, hadis onaj čiji početak isto inema džumel džuila imamo li teme bihi imam i posljednji da se slijedio i toko tog hadisa je došlo wa idha qara fa ansitu dodatak od muslima i da qara kada imam uči naglas kirajet znači ti šuti samo da se ovdje tumači i naglasi u sebi. U svakom slučaju, ovaj, uh, ovaj dodatak od muslima je uh, kritikovan strani drugim hadisa, to su ti neki dodaci zjade. Uh, kritikovan od mnogih u hadisa drugih, e, da je, da je taj dodatak ima slabosti. Međutim, kod imama muslima nije slab, zato ga uvrsti u svom sahiju. Znači, razilažem u hadisima da li je taj dodatak slab ili nije slab. Ali to je dokaz. Znači, oni imaju ta tri dokaza. Znači, onaj hadis, ovaj, klanjanje za imamom, ovaj kuranski ajet i ovaj hadis kod muslima. A, ovi koji kažu da mora se na svakom rekatu dokazuju svojim hadisom ovdje ubaditi ibn Samita šafije i dokazuju se onim poznatim hadisom od ubaditi Samita u kojim je došlo šta je došlo? kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao pa kad završio namaz u krenicu čujem vas da učite iza mene nemojte ništa učiti osim Fatiha al-Takitapa, osim Fatihi da je taj hadis vjerodosa, znači to bi, znači to bila, nema sumnje da taj slab da Šafija bio po tom pitanju najbliž, najispravniji. Međutim, taj, eh, taj, taj hadis je od onih hadisa, kad ga njega analizirali, nakon što pređemo u stalohal hadis, kad taj hadis analizirali, znači prošli bu, eh, mnoštvo stvari što inače govorimo na hadisa. Znači imamo s jedne strane desetak veliki učenjaka i mama mu hadisko kažu da je slab, mnoštvo slabosti ima u sebi, a imamo s druge strane druge mu hadise koji dižu ga na stepen privatljivog hadisa. Nema sumnje da on ima slabosti, samo pitanje da li se diže na stepen privatnog ne diže. Ali problem je tog hadisa, ko što kaže Ibn Temije, a, osnova hadisa u Badet Ibn Sameta je ovo ovdje, Buhari muslim. A taj hadis što ima taj dodatak, kaže Ibn Temije, to se desilo š, kad je on bio u Šamu. To su, znači, klanio, klanio je, on je prevodio namaz, klanio u Šamu, znači to nije uopšte riječ, poslanika sam sad ne izbile. Pa je on rekao ljudima, čujem ja da vi za mene klanjate, to, to su riječa ashaba kod oni koji kritikuju hadis, kaže što nisu riječi poslanika, sam sad nego ubaditi na samta. Pa rekao, čujem ja da klanjate za me, pa on to rekao njima riječ, nemojte osim fatihe da učite. Jer to bio njegov učtihad. A njegov učtihad nema snagu odnosu druge ashaba koji, koji imaju drugačiji stav. Kad se ashabi raziđu, znači nisi jedan, dokaz, jedan protiv drugog dokaz. U svak slučaju, znači taj hadis za sebe, tema za sebe, znači to predavanje se može posebno držati u tom hadisu, njegove rodostojnosti, prihvatljivosti i neprihvatljivosti Da je vjerodostojan, znači on bi presjekao po ovom pitanju. Dobro. <clears throat> Uglavnom, ovaj, kaže Abdullah Besam, pošto radimo po ovoj knjizi, kaže وَيَتْمَيِلْنُ قَلْبِ إِلَا تَفْسِيلِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ imam Malik, wa imam Ahmed, o Ibn Temije i ostali. Kaže, srce, srce se smiruje na stavu onom koji su spominuli ima Malik, uh, Rivajat ima Ahmed i Šeх Islam Ibn Temije. A to je šta? Kaže da se uči ovaj u namazma gdje imam uči naglas, ne uči za njim. Fatihu, ovdje govorimo Fatihi. U dnevnim namazima gdje, ima, gdje, gdje imam uči u sebi, tad je vađim da učiš Fatihu i tad uči u sebi Fatihu. I Allah zna najbolje, znači naj, najbliži, e, vjerojatno najbliži, najispravni stav e, po ovom pitanju, taj stav. Oni koji privati stav imama Šafije upadnu u velike nelagodnosti. To znaju oni koji to koji rade. Da li je stigo ili uspio, nije proučio, kako je proučio. I ovaj, što naj, najzanimljiva stvar, ono mora krast od imama. Imam sebi, učin on sebi a pa on sebi tam ima uči za, i, i malo je to pazite malo kontradiktorno postavlja ima da uči naglas i ta ti vam za sebe piti ono ona i pogotovo ako poteš vidu učiš onaj hropčeš ono puštaš glas malo ne ide to što će on učiti naglas ako ćeš ti za u sebi učiti sad isto to što on uči znači nekako ovaj. i sad jedno ostaje slučaj hajde treba pauzu napraviti znači pauzu između Fatihe i Sure A i oko toga mesela razilaženje da li ima uopšte fatihe, da li ima uopšte te pauze, da li, su, da li je pravljena pauza strani poslanika sa onsrnim. I većina učenjaka to uopšte nije pravljena pauze. Pauze koje spominju hadisma, to su bile za subhane učenje na kraju prije što ode na ruku. To je potvrđeno. Ova između fatihe i između sure, znači to ima stav učenjaka, ali jako slab, nema dokaza po tom pitanju. Znači, nigdi naglašam da, da je poslanik sada napravio pauzu kada proči fatihu, izgovori se amin da napravio pauzu i sačekuo dok ovi proći fatigu za njega, pa da onda on uči. Znači, nema tako nešto da prenesena. <clears throat> Dobro. Znači, ovdje meselu smo pričali dosta puta, ali eto, ona je zanimljiva da se malo onaj, mozak trenira, da se izučava. Znači, ovdje nije cilj, sad neko nekog ubjeđuje, uzmaj ovaj stavi i tako dalje. Znači, to, znači ne treba bolavati od tog. Znači, ne treba bolavati od tog, znači, od toga ili da idete ovaj, uh, vi što otići kod ovog učenog, kod onog učenog, oni zauze ovaj ili onaj stav, pa će spomenuti argumente, dokaze, ovaj, e, stvar treba e, pristupati njima dosta objektivnije. Znači, imaš argumente ubijedlost, argumenti ispravniji da zbliže ovome, to slijediš i gotovo. Ovaj, ne da kaže svejedno, ne možete reći sad svejedno, znači, što god uzmeš dobro, nije tako, ne možeš tako svejedno, znači. I zabiriš ono što ti je ispravnije bliže na osnovu argumenta, a ne ono kako tebi sviđa, kako ti više odgovara. <clears throat> dobro. Znači ovaj hadis ukazuje, sa njim dokazuju da je vađe učenje fatihe u, na svakom rekatu. Mi smo govorili o tome, znači, da, i razilježni kod toga, kod oni kažu da je rukn fatiha, da li se uči na svakom rekatu, onda uči tri stava ima pitanje, toga pitanju učenjaka, Znači, cijelo sam spominjali to. Ili u toku prijetudnih hadisa ili, ili možda u toku ovaj, obrađivanja iz fika. Kad smo govorili o fatihu, odnosno učenje fatihu namazu. Također hadis kaže, ukazuje da je namaz batil ako se izostavi fatiha onom ko namjerno izostavi, kaže. Vol džaheli van nasi. I džaheli onom ko zaboravi. To je dodao ovdje Abdullah Besan. Znači, da li čovjek koji iz, iz džehla i e, izostavi fatihu ne prouči, da li mu namaz batil? To je jedno od mišljenja. Znači, čovjek klanja namaz i iz džehla svoge ruk, ruk njedan upotpunava. Da li mu namaz batil? I da li mora sa te namaze koje prije klanjao tako treba ponoviti? govorili smo o tim, ako se sjećate, hadise koji ukazuju na to da u stvari šta? Da ne treba. Hadis Musi Sala je dokaz za to. Jer on nije upotpunjavao namaz, nije upotpunjavao ruknove namaza. Pa ga poučio poslanik sallallahu alaihi sallam i nije mu rekao ono što se do sad klanio, znači namaze koje si do sad klanio, ako ti ne znaš bolje, ja sad poučavam, znači trebaš ponoviti na namaze. Makar zadnji mjesec dana, makar godin dana, makar otkaz u islamu, pa detu malo, naklanjavaj. Nije mu rekao. <clears throat> ali ovdje je problem, znači zaista ovdje je problem. Čovjek klanja bez rukna jednu, klanja bez rukna nije, nije jednostavna stvar. Rukun znači fali ti ne ukazuje da nije u redu taj namaz, totalno. Ali da li je uzr, da li je opravdanje džehl, eh, opravdanje u smislu, jesu opravdanje u smislu grijeha, ali da li je opravdanje da ga ne trebaš nadoknat, e, to je sad pitanje. Za ono ko zaboravi, za ono ko zaboravi, da li me batil namaz ili nije batil namaz. Jer ako uzme da je fatiha rukn, i bliže da je rukn, A da li je batil ili nije batil? Ako je zaborava, ne prouči. Evo da vam bude plastičnije. Čovjek klanja namaz i umjesto dvije sežde jednu seždu uradi. I završi namaz. I onda se sjeti i onda se sjeti da jednu seždu na jednom rekatu nije učinio. Je mu batil namaz ili nije batil? Batil? Znači, batil nema sumnije to što on zaboravio, to druga stvar, ono, znači, ali fali mu rukna namaza. Znači, za, za, za ono ko zaboravi je jedan propis, a za onog za džahla, znači, to je već malo jače, veće razilaženje. Dobro. Znači, ako toga se sjetio da jede samo Ne treba tu se sebi sveža to. Pričali smo o tome, znači, da ako se sjeti u toku namaza, jednako namaza, to je različit stanje. U toku namaza, na jedan rekat, ako poslije namaza, znači namaz, namaz je batil, ponovo ga klanja. Dobro. Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen.